17. nodaļa Prieka spārni Kas ir prieks? Tas ir putns, kuru visi vēlamies notvert. Tas ir tas pats putns, kuru visi labprāt redzam lidojam. Laime ir mīlestība, kā upe, kas ieplūs patiesas dzīves jaunajās vēsmās un dzīves pilnībā. Kad mums ir laimīga sirds – Mēs virzāmies uz priekšu, mēs nirstam dziļi sevī, mēs lidojam. Izaugsme ir kustībā, un kustība rodas tikai tad, kad mums ir prieks, kad pārtopam par prieku. Kad esam laimīgi, mūsu izaugsme ir īsta. Kristus mācīja, debesu valstība ir jūsos. Debesu valstība ir tas, ko mēs varam just. Tas atkarīgs no mūsu garīgās izaugsmes. Debesis ir apziņas līmenis, kas ir miera un sajūsmas pilns. Mēs radām debesis ar mūsu dievišķajām domām. Brīdī, kad domājam par kaut ko labu, brīdī, kad lūdzamies un meditējam, cenšamies piedāvāt iekšējo gaismu, ko esam guvuši visai pasaulē, sākam dzīvot debesīs. Mūsu tiecība, augšup kāpjošais iekšējais sauciens, ieved mūs šajā valstībā – jo augstāk pacelsimies ārpus savas ierobežotās apziņas, jo ātrāk nonāksim savā dziļākajā, bezgalīgajā apziņā. Labāk redzēsim, jutīsim un pilnīgāk iemantosim debesu valstību sevī. Jā, debesu valstība ir mūsos. Mēs ne tikai varam to sajust, bet arī pilnīgi noteikti varam par to kļūt. Sirds tiecības sauciena augošā liesma ir manas dzīves, mūžam zaļošā prieka un sajūsmas avots.